As long you have a direction. <laughs> Who care? Seduction. Aku ada time. Kalau aku like, aku like Kalau tak, aku swipe. Swipe Aku ada time. Tak kisah hype ke tak hype Kalau aku like, aku like Kalau tak, aku swipe Swipe Tak nak jaga hati Lebih baik aku jujur Dah banyak situasi yang ku mengalami Biar tadi yang ku kesali Dulu dorang bagi tahu kena buat macam ni Kalau tak confirm tak boleh pergi Bila aku tak dengar dorang kata ego tinggi Tak pandai bawa diri Korang boleh pergi Baby aku ada type aku like, aku like Kalau tak aku swipe Aku ada type Tak kisah hype ke hype Kalau aku like, aku like Kalau tak aku swipe Swipe Nggak dengar ada Bagi secubit dan segenggam Diam Sekarang aku nak segalanya Acam ah, Cabaran Buat kebaikan masa depan kau kena letak jawatan Acam ah, Aku nak susahkan hero kau kau dah terbiasa orang dengan cakap Kau dah leka, itu sebab kasta Bagi otak, aku lap, aku pai. Bagi lega, lega, lega Lega, lega, lega, lega, lega Kau bebas dera Kau panik mati, wanna senja Itu aku like Pada hujung hari Aku susun sepuluh jari Moga yang tak bersetuju akan buka hati Sight Korang boleh pergi Aku ada type kalau aku like, aku like Kalau tak, aku swipe Swipe Aku ada time Tak kisah hype ke tak hype Kalau aku like, aku like Kalau tak, aku swipe Kalau aku like, aku like. Kalau tak, <laughs> aku swipe. Aku swipe. Inilah kehidupan lumrahnya. Jika kau ada, ramainya keneng, keneng.